บุ๊กทูสี่สิบแปด сорок восемь 48. กิจกรรมระหว่างการพักร้อน в отпуске В отпуске. หาดทรายสะอาดไหม пляж чистый Пляж чистый. เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม там можно купаться Там можно купаться. เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ там не опасно купаться Там не опасно купаться. ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ можно здесь взять на прокат зонт от солнца Можно здесь взять на прокат зонт от солнца. ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ можно здесь взять на прокат шезлонг Можно здесь взять на прокат шезлонг. ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ можно здесь взять на прокат лодку Можно здесь взять на прокат лодку. ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Я хотел бы заняться серфингом. Я хотела бы заняться серфингом. ดิฉันอยากดำน้ Я хотел бы понырять. Я хотела бы понырять. ำ ดิฉันอยากเล่นสกีน้ Я хотел бы покататься на водных лыжах. Я хотела бы покататься на водных лыжах. ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ Можно взять на прокат доску для серфинга. Можно взять на прокат доску для серфинга. ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ Можно взять на прокат снаряжение для дайвинга. Можно взять на прокат снаряжение для дайвинга. ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ Можно взять на прокат водные лыжи. Можно взять на прокат водные лыжи. ดิฉันเพิ่งเริ่มหัด Я только начинающий. Я только начинающая. ดิฉันพอเล่นได้ Я не совсем новичок. Я не совсем новичок. ดิฉันเล่นได้ดีมาก Я с этим хорошо знаком. Я с этим хорошо знакома. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Где лыжный подъемник? Где лыжный подъемник? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า А лыжи-то у тебя с собой есть? А лыжи-то у тебя с собой есть? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม А лыжные ботинки-то у тебя с собой есть? А лыжные ботинки-то у тебя с собой есть?